Ja bih želio sve skupa pozdraviti kao zamjenik gradonačelnice ispred Srpske zajednice i predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Pakraca. Čestitam CMS-u na ovoj velikoj godišnjici, na puno rada i truda koje ste uložili u rješavanje mnog, mnogobrojnih problema i što ste i radili na našem području ovdje u Pakracu i nadam se da ćete u nekom budućem periodu i nastaviti raditi. Svakako svima vama e, ostalima isto tako želim dobrodošlicu i e, želim da ova konferencija donese određene zaključke koje će nama prvenstveno u Pakracu, a možda i šire koristiti. Svakako hvala našim volonterima koji su posjetili selo i radili u selu, jednom napuštenom selu praktički sa lokalnim stanovništvom i e, pomogli tom stanovništvu da se odradi dio posla. Svi, svi znamo značaj volontera iz 93. do 96. I sam sam učestvovao u tim aktivnostima i svakako da ovakve aktivnosti koje ponovo vraćaju te ljude koji imaju određeno iskustvo, koji imaju određena znanja, mogu i nama ovdje u Pakracu doprinijeti da razvijamo ovakve aktivnosti kao ovaj kamp sada, a nadam se uz vašu pomoć da ćemo uh, nastaviti suradnju. Što se mene lično tiče, a nadam se da će i grad Pakrac prepoznati važnost ovog volonterskog projekta, ja svakako pozivam i CMS i druge udruge da e, se obrate nama u gradu i svakako vam pružam jednu partnersku suradnju u narednom periodu dok sam u gradu.